Jag är en gammal fiskargubbe Sitter och lappar nät Jag har sån reumatist i ryggen Och ont i ena knät Nu är jag både trött och tung Och blicken minneslö Men jag har också varit ung Och trotsat storm och sjö Den allra vackra vackraste lilla ungemön som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon blev min hon och hon var blåögd och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en fjorton dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän Då var det kärlek, då var det dans och då var hon med Ja, jag tror väl det Jag har haft en egen stil i koster som jag kontant betalt Nog slog det slint ibland med torsken men aldrig var det knalt En tid så var det ungar sju som fanns i stugan vår Den äldsta han är femtio nu, ja tänk vad åren går den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö Ja, hon är min hon, men hon är blåögd Och tänk, jag tycker att hon är skön För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop Och man har grälat och man har trälat då är det skönt med kärlekens lön Nu håller hon bara på och stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv Och hon åt blommorna sina nickar Och går och pratar mest för sig själv men varje söndag vid kaffetån vill hon gärna tala om just den vår. Då det var kärlek då det var dans och då hon var med Ja, jag tror väl det Med vågor i håret och där på rösten sjunger Harry Brandelius om Ungmön på Kärringön och i år köper många hans skiva.